urugero rw'imigera rutaboneka mu maraso asubira kugira urugero rw'imigera ruboneka mu maraso agaheza akanduza ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro kansonga no kamenya kugira rero turonke inyishu z'ivyo bibazo ibibazo turi kumwe n'abatumire hano muri studio baza kudufasha kwishyura ibyo bibazo muri kino kiganiro turi kumwe na muganga Eveline Maniraho muganga Eveline turabaha ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane turi kumwe kandi na Leoni Nizigiyimana akaba ari umuhinga mu by'inyifato Madame Leonie namwe turabaha ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane ni eric uwimana sangwa ikaze mwese muri kino kiganiro isanganiro mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro ikibazo cya mbere ndacerekeze kwa muganga Eveline maniriho akaba ari muganga avura abana muganga mutubwire n'igari tuvuga ko umuntu agendana umugera wa sida afise urugero rw'imigera rutaboneka mu maraso aribyo bita charge virale indetectable cyangwa ko afise urugero rw'imigera ruboneka umuntu abimenya ryari eh, musanzwe muzi yuko ubu hari imiti Eh, abagendana umugera wa sida bafata kuva acipimishije muri icyo gihe agitangura umuti turamuha umuti agashikana amezi atandatu ariko umuti tuba tumugira igipimo cya mbere icyo gipimo ca mbere nicyo ca charge virale ya mbere iyo charge virale dupima urugero rw'imigera mu maraso tukaraba uko igihe dusanze urugero rw'imigera mu maraso ruri munsi y'igihumbi cyo tubona ko afise urugero rw'imigera rutaboneka mu maraso muri ico gihe aba ari charge virale iri indetectable igihe rero afashe umuti nabi mu gihe amezi atandatu agahera tugasanga imigera afise iri hejuru y'igihumbi ca icyo gihe aba ari charge virale iri detectable mugabo aho hari igihe usanga urugero rw'imigera mu maraso ruri munsi y'igihumbi mugaruka ruri amajana ane amajana atanu amajana indwi muri icyo gihe naho ruba ruri munsi y'igihumbi bituma tujya tumurungika kugira ngo tubandanye tumuhimiriza gufata umuti neza kugira ngo urwo rugero rw'imigera ruboneka rube hamwe n'iyo migera iri ijana amajana abiri y'igihumbi ntiyagena kimwe dusanga kiboneka tugasanga iyo ayo makopi utwo tugero ko tuba ari duke duke ntituba tuboneka nicyo gituma duhimiriza abantu bose kugira ngo iyo shaje virale igume iri indetekitabure afate umuti neza ku masaha adasiba adacererwa iminsi yose hanyuma kaguma aza agitangura ni ku mezi atandatu hama ku mwaka dusanze charge virale rw'imiliyoni detectable aca bufata aca gira charge virale inyuma y'umwaka ku mwaka ku mwaka igihe dusanze afise charge virale nayo iri detectable utwo tugera tuza turaboneka mu maraso tuca tumugirira charge virale ku mezi atatu atatu kugira tumube hafi tugume tugerageza kuhimiriza uyo migera ntiziraboneka mu maraso afata umuti neza uko bitegerejwe kubaza kwipimisha bose umugera wa sida abo musanze baranduye umugera wa sida musanga urugero rw'imigera cyo kimwe bose ruri hamwe oya mhm. urugero rw'imigera ntirungana bose kuko akiza kwipimisha hariho uburyo bwo kuraba yuko ariho acandura canke amaze imyaka myinshi yaranduye mhm. muri ico gihe hari igihe usanga urugero rw'imigera rukiri ruto mhm. canke ari urugero rw'imigera ari rwinshi kubera aba yaramaze iminsi myinshi yaranduye mhm. atigeze aza kwipimisha ngo bafate umuti eh. ni kuvuga urugero rw'imigera ruduga mhm. ngaho ca tumubaza yuko yafashe umuti neza hari igihe usanga yarawufata ugasanga mu kibana aho yari abaye yawufata nabi kubera atinye ata muntu n'umwe azi kufata umuti mm-hmm. akabura ukuntu awufata mm-hmm. cyangwa ugasanga yarawunywa uno munsi ejo akibagira mhm. ibyo byose uri kuramwumviriza ukaza uramubaza utubazo urumva neza igituma iyo migera eh, yabonetse mu maraso ko atafashe umuti neza turi amaserivisi atandukanye muri icyo gihe turamurungika ku muhinga rero w'iby'inyifato akamwumviriza akamuhimiriza akamusigurira kubera uba wumvise ikimwubakiye ku mutima muri icyo gihe hari igihe baheze amezi atatu twabonye ko icyo rugero rw'imigera mu maraso rwabonetse tukamuha izo nyigisho zo zose bwo kugira ngo tumenye ko umuntu yafata umuti ahandi hantu cyangwa atawufata igihe dusanze afise ibipimo bishaje virale ri indetekitable yitwa ngo ntihagitangure umuti kenshi dusanga yafatira uwundi muti ahandi hantu mu yindi shyirahamwe mhm. tugaca kubera ubunye hariho sisiteme ya amparante itera igikumu kugira mbega birashoboka ko uwugendana umugera wa sida ashobora eh, kubakana n'utagendana umugera wa sida eka bakanabyara n'abana bakomeye yego cyane haba habaye iki muri icyo gihe ugendana umugera wa sida aba afata umuti neza mhm. afata umuti neza afise yashaje virari biri indetekitabure rwa rugero rw'imigera mu maraso ntiba ruboneka gufata umuti neza akamwibutsa bakazana karaba nicyo gipimo ko yabikoresheje ku mwanya wo kuko turafise ibi ibihe tuza turapima iyo shaje virale dupima mhm. iyo migera ukuntu ingana mu maraso mhm. uko tumutumye igipimo turamubaza uti umukenyezi wawe ahera kwipimisha ryari mhm. umukenyezi umukenyezi cyangwa umushinga ntatagwaye bemera mhm. kuba baba bavuga bati turabana mhm. sindandura n’ubusinzi kwandura mhm. mvyara abana bameze neza n'ubu kwandura ibipimo vyiwe ndaza nkabiraba ndama nipimisha uko amezi atatu atatu aheze sindandura benshi n'uwo muti ntawo bakira mm. turabahimiriza gusa ubu nka mushasha yipimishije turabimihimiriza cyane kugira ngo age ucipimisha uba ufise ubwoba mm-hmm. arashaka kuwufata ukwezi kwa mbere mm-hmm. ukwezi kwa kabiri ukamurindira ko aza kuwutora ukamura mm-hmm. ugabaza wa wundi bubakanye ko ataje gutora umuti yambwiye ko atazasubira kuwufata yaripimisha asanga arakomeye akagira urugero rw'imigera ruboneka akanduza cyane rwose mhm. muri icyo gihe ni igihe aba yari afise urugero rutaboneka mu maraso agahagarika umuti cyangwa akawufata ntanawuhagarike uno munsi akawufata ejo agasiba ugasanga afashe urugendo ugasanga nk'uwagiye nko kuramukanya ahantu mhm. kubera hari ushobora kwijajara ushobora kugira canka gwara yindi ngwara ugasanga agwa adahwa mhm. bikamutuma ya miti adashobora kuyifata neza mhm. muga iyo wowe umugenzi we aciye afata umuti wo kwikingira ntahiza nawe ngo yandure mhm. ego mbega mushaka kutubwira ku urugero rw'imigera rutaboneka amaraso bifise akamaro akahe hambavu yuko bashobora kurangura amabanga mpuzabitsina batikingiye kandi ntibanduze hambavu y'ibyo oyi kivukana umugera wa sida kubera turahimiriza abakenyezi bose kwama bajya kwibaruka ibipimo byabo byose bimeze neza bafise charge virale indetectable kandi n'abana umwana akivuka kuva avutse turamuha umuti tukamuha umuti tukamugira ibipimo turafise urugero nago nyene rw'ibipimo umwanya za turapimira ku mwana kugira tugume turaba kohora n'abavyeyi iyo bavyaye ka gaciro k'umuvyeyi kabatwara mhm. ugasanga yibagiye gufata umuti n'umwana rero turamuha umuti mhm. kugira ngo nawe nyene tumukingire kuko ariko aravuka arashobora kwandura kubera kera barabagirira barabaga mugabo ubu turabahimiza ko bavyara neza kandi bose bavyara abana bameze neza igihe urugero rw'imigera mu maraso rutaboneka icyo gituma tubagira ibipimo ku mezi atatu gushika umwana ku kwibere kuko umwana mukura kwibere haheze umwaka yonsa ego ubu naho twumvirize umuhinga mu by'inyifato Leoni namwe mutubwire muganga Eveline aje kutubwira ko uh, mu gihe bamaze navuga ko kugira ivyo bipimo ugasanga uh, umuntu yaranduye uyu mugera wa sida hari abo bahora barungika barabarungika kugira ngo mushobore eh, kubafasha muri icyo gihe umuntu ajya kwipimisha mugera wa sida rero agasanga yaranduye nyebwe mubafasha gute na cyane cyane ko iyo umuntu amaze kumenya ko yanduye umugera wa sida benshi usanga bitoroshe aho usanga babona ko birangiye ubuzima bwabo buhagaze mbega muri icyo gihe nk'umuhinga ah, mu by'inyifato muheza mukabafasha gute iyo turonze umuntu tukamupima tugasanga yaramaze kwandura umugera wa sida turafata umwanya ukwiye wo kumuremesha tukamuremesha tukamuganiriza tugaca hirya no hino mu buzima bwiwe iyo tubonye nk'uwo byahungabanije cyane hariho abarira hariho abagira izindi nyifato nyine ukabona ko umuntu yihebuye byose biva ku nyifato ageze niho rero duca tugerageza kumushigikira tukamuremesha tukamubwira yuko ubuzima budahagaze tukamubwira yuko hariho benshi bamaranye imyaka myinshi iyo ndwara bakabaho bakayigenda ngendanwa yuko imaze kuba indwara ngendanwa nk'izindi ngwara ngendanwa zose nk'izo bita diabete nk'izo bita hypertension ko abo bose ari abantu bama bagendana umuti bama bagenda banywa umuti iminsi yose kandi bakabaho rero no kumugera wa sida bisaba gusa ko umuntu yitwararika gufata umuti neza kandi akavyakira no mu mutwe no mu mutima wiwe akakira ko iyo ndwara ari ngendanwa kuri we ashobora kuyigendana bakabana neza ego mu babitora harimwo abo usanga bubatse eka mm. n'abatubatse igihe rero aronsiyo nkuru arashobora gutinya kubivuga kuko yibaza ko uwo bubakanye ahavamo hibaca cyangwa agafata iyindi ngingo kumbure ugasanga umuryango urasambutse kubera ko yamaze kwandura iyo ndwara muri icyo gihe none mbega muramubwira yaje kwipimisha ko ashobora kubibwira uwo bubakanye kugira ngo nawe yirinde kumbure nimba atarandura ntashobore kumwanduza cyangwa kuri abo batubakanye urwaruka eh, hoho bigenda gute yego birashika nyene tukakira abantu nk'abo ugasanga umwe muri iyo muri abo bubakanye umwe ntiyanduye uwundi aranduye dusanze yaramaze kwandura akaba afise ubwoba bwo kubiganirira uwo bubakanye turamuhimiriza tukamukomeza kugira ngo abimubwire kuko si byiza ko yogenda kubandanya babana umwe e, uwo bubakanye atazi ko wewe yasanze yaranduye si byiza kuko hari aho yohava asanga hari ibyo yari gukinga byohava bigenda nabi nko mu gihe baciye babandanya babyara nk'akarorero ari nk'umukenyezi arashobora kuvuga ati ninabivuga wa mushinga ntayo wanje acampeba Acanga nyirukane agatinya kubivuga ariko turabahimiriza ko bobibamenyesha tukababwira yuko yorondera ingene abigenza akarondera ingene abigenza gusa gushika ashike kuri ico co kumumenyesha ko wewe yamaze kwandura arashobora no kutamubwira buno nyene ngo narandi nasanze naranduye mu gihe batabiganiriye ko imbere yuko aza kwipimisha mugabo iyo babiganiriye ko nta ngorane hariho umukenyezi usanga yaje kwipimisha yasize asezeye umushinga nawe wiwe ati jewe ngiye kwipimisha ngo asanga ntihajye baba bibungenze bagenda gukurikiranisha imbanyi ugasanga rero aciye asanga yaranduye naho nyene kenshi agenda yasezeye umushinga nawe wiwe ko agiye gukurikiranisha imbanyi bamupimye rero bakamubwira bati uraca uzana umushinga nawe wawe arashobora kumubwira ati barakuntumye atarinze kumubwira ati naranduye mm n'uwo yaje rero kutwitura n'aho ataba yibungenze turamubwira uti uraraba ukuntu umuganiriza ibintu bijyanye n'umugera wa sida ko muja kwipimisha mhm. kuko n'abandi baripimisha kenshi na kenshi mm. eh, rero ibyo ari byo byose tubahimiriza kubabwira ntibubahisha si byiza mhm. kuko bica byonona byinshi mm. hari aho baca babandanya bibaruka umukenyezi bikamugora gufata umuti neza agahita agasanga yaranduje umwana bikagenda nabi rero twama tubahanura kumenyesha uwo wese yiyumvira yuko yoba yaranduje charge virale indetectable kuri abo bagendana umugera wa sida turi kumwe n'abatumire Evrine Maniriho akaba ari umuganga Leonine Zigiyimana n'umuhinga mu by'inyifato Frank Rukerandanga n'umwunganira mu bijyanye n'ibikorwa byo kugwanya umugera wa sida hamwe na Sandrine niyo saba akaba ariko ashinga intahe muri kino kiganiro Rukerandanga Frank uri umwe mu bunganira mu bijyanye no kugwanya umugera uh, wa sida eka nawe uri umwe mu bagendana umugera wa sida kandi urwaruka muri icyo gihe eh, nk'urwaruka turazi ko bitoroshe igihe uri umujene igihe urwaruka ukiri muto ukamenya ko wanduye umugera wa sida benshi hariho abatiyakira nk'uko narimeje kubaza madame leoni umuhinga mu by'inyifato mwebwe nk'umwunganira runganwe muhora muca mubafasha gute kugaruka nibyo ntibyoroshe kugira bakire iyo bakiriye amakuru ntibiborohera ntibiborohera kuko bo bafite ubuzima burebure imbere yabo eh. ubwo nyine acabona umengo burahagaze aho rero mu gihe twe adushikiriye tukamumenya eh, abayaciye ahandi hose amagaca aduhamagara eh, ati muze dufashanye muri urwaruka tuvugane twebwe tubashitse ikintu nyamukuru tubanza kumufasha si ukumubwira ngo urumva urumva urumva ngo urapfuye oya premium tubanza kwanza kumwereka tuti imbere yuko ugira umwiheburo banza urabire kuri twebwe inaye ya mbere ni twebwe uko uyo mwiheburo ufise twarahaciye turabitahura ariko ubuzima burabandanya mu gihe wumviza impanuro muganga yaguhaye n'abapsikologe baguhaye biragufasha nawe ubwawe kwiyumva kuri nk'abandi twebwe aho twaraharenganye nibyo twarababaye ariko twaraharenganye nawe niwagerageza kumvira impanuro zo gufata umuti neza uzobaho wiga neza atangorane n'imwe y'amagara ufise eh, je kenshi ngo ndaguca mvuga ati uri kuranda sindi bogari ntangura kukubwira ati uri kuranda abahaye conga yako we nyene ukavuga ati ntavyo no kwemera ko ivyo uvuze ari byo mbwa mhm. ati ico conyene kiguhe ibyizigiro vyuko nawe ushobora kumera neza atangorana uyu muti baguhaye nanje ndawufata misi yose kandi ntaco ntwaye kuko narumva impanuro za muganga numva bica bimworohera cyane kwiyakira vuba kuko aba abona akarorero kundi muntu ari imbere yiwe hagufi yumva eh, iyo niyo ntaya mbere ntitugarukiraho gusa mhm. umuntu umubwiriye ngaho kwa muganga ugaca aho muhira ntumenye ibindi ahura nabyo twace twiga umuntu wese uh, ahaba turafise abaduserukira mu makaritiye batandukanye b'imboneza baca bashika bakajya kumuraba muhira aba yaduhaye aderese aba yaduhaye akanimero ka telefone gashika muhira iminsi yose bakajya kumuganiriza kenshi gashoboka mbega mushyitse muhira ahaba ikibano ntikimenya ati aba ni babandi bagendana umubwira wa sida gutya ugasanga batanguye kubatunga urutoki ntibyokunda ko utumenya mhm. ni kimwe ariko ndavuga ngiye kuraba umugenzi mhm. singenda muri urwo rugo mvuga ati jewe umugwaruka rugenda n'umugera wa sida nje kuraba undi rugwaruka rugenda n'umugera mhm. ya ngenda nje kuramutsa naka hanyuma naka ntuzi aho twamenyanye ntushobora kumbaza ati umupfaniki mwamenyanye gute uvuga ati bose no gwaruka bariko bayaga ibyabo. rero jewe ca tumukura aho hantu tuyagira hanze canke kure yaho aba kugira tubashe kumenya neza ibiriko biramurusha mu mutima nivyo baramubwiye ivy'ingwara ngene babaho neza mugabo natwe turabandanya kugira turabe ko muhira bitagarutse kuba ikibazo eyo mvaha ca tubandanyiriza muhira tumuremesha kugira agumane ivyizigiro iyo aguma abona abantu batandukanye bugwaruka biramufasha umujene kanaka rujya gwaruka rwarandura umubwira wa sida nta kubinuba guhora kuhaba ariko biribonekeza ahantu hamwe hamwe sinobihakana ariko minsi yose eh, jewe nk'ubakura nkunda kuvuga nti banza wewe wumve yuko umeze nkawe mhm. ibido ya veritire witerura amazi waja kuyavoma yakamye urazi guteka urazi gukoropa mu ishuri aciye ubwenge agusumba ijiki kumenya kwiha agaciro kawe hama uyo naho yogutunga urutoki umusumbya amanota mu ishuri nasobaga gusuzugura banza wewe ubeho wiyumva yuko umeze nk'abandi bose ivyo bice bigufasha naho aba ariko aragutunga urutoki akajya kubivuga ku bandi bagaca baraba ubumenyi cyangwa ubushobozi afise ntibavyemera mhm. mm -hmm. avuga ati umuntu ashobora kubana n'ubundi igihe uyu yanduye afise urugero uh, rw'imigera rw'amaraso rutaboneka uh, ko ashobora kubana n'utanduye kandi nta mwanduze bakabyara n'abana mm. bameze neza bafite amagara meza muri ico gihe kugwaruka none rwamaze rwamaze kwandura umugera wa sida biraborohera kuja kuresha canke kuresha tukira nyene navuga eh, mvuga mu cibiri mhm. ku bahungu mpere ku bahungu umuhungu amaze kwiyakira akiyumva ko yamaze kwiyakira neza mu mutima wiwe abo baranyorera kubwira ati wakunze nde nyereka uwo wakunze mhm. akamukwereka hanyuma namubwira ati ivyerekeye n'amagara uramaze kuyagira mhm. eh, arabimbarira ariko abimbariye nanjye sinamenye vyambwiye omenga sindabitahuye neza mhm. ngira ndamubaza umbariye ibiki arabimbarira kandi yuko ari umusero positif agendana umugera wa sida komusaje ndamubwira ati rero jewe nta ngingo nofata ariko nimba ho bariho umuganga twobibaza tuzojane kuri uwo muganga abisigurire neza amashusho kubitahura nyine byagenze gute wowe wumve ko cyangwa abonye umuntu akumbuye cyane cyangwa ibintu by'ibigumbagumba akajya ashaka kurira mhm. doke jewe ko si komedi mhm. ni ukuvuga umutima wo kwihangana mhm. akibimurira nyine narabaye poze ndamwumviriza neza cyamvuga nti rero ko urukundo rwacu rugeze kure abavyeyi twaramaze ku muganga aratubwira yuko afise umugwi w'amaraso meza meza ageze kuri iyo sharije vihare indectable mhm. yego hamambwira ati nta ngorane n'imwe afata umuti neza kandi awufashe imyaka myinshi kuko wewe yarayivukanye siyo yandu yakuze yarayivukanye amarira atageze kuri kuri leta nziza vraiment ntabwo azigera kwanduza kandi nawe narabona ko ari umuntu nyene umushinga ntaye nyene donc abitahura ibintu arimwo abinezerewe kandi yamaze kwitahura mhm. atazohava ahengama ikintu cyo gufata umuti neza ni ukuvuga awufata neza murabyemera rero muganga abisiguri hanyuma muganga rero ahejeje kubasigurira murabyemera muragenda muragira ubukwe yego cyane ngaho murabanye yego hageze rero kurangura amabanga mpuzabitsina mwayakoze mutikingiye ntabwo bawagize oya mbere twe twagize mariage muri 2018 mm mhm. n'ubu gushika n'ubu turafise abana benshi turafise abana batatu aho hariho n'abakana bari mu kuboneka abana bose barakomeye nta n'umwe eh, yanduye umugera wa sida abana bose bameze neza nanjye gushyika ubusa ndandura ameze neza kandi sindanibaze ko nzaba ndanandura ntibizon'abaho nta n'ubwo badanabifisemo bye ku bisanzwe kubera naramaze kwitahura naramaze kubona ko ntazaba ndanandura kenshi ubu mhm. nipimisha iyo ngiye ku mavakisi ndiyanse niyo mfise inda Mm. niho kenshi nipimisha muganga yatubwiye ko igihe umuntu adafata umuti neza ashobora gusubira hasi agashobora kugira eh, navuga ko rwa rugero rw'imigera kuko nagiriye ubuntu nta nzoga hano ntari muri babandi bagenda bakaborerwa bakibagera kuwufata mhm. we warazikiye ari dovu warabwije gukora iminsi yose ni hano tugarukije kino kiganiro ndabaha isango mu gice cya kabiri aho tuzobandanya tubayagira ibindi bijyanye n'akamaro ko kugira urugero rw'imigera rutaboneka mu maraso charge virale indetectable kuri abo bagendana umugera wa sida shimire abatumire twasangiye kino kiyago mwakoze mwese mwaduteze yombi, mediatrice ndikumana nari nabateguriye kansonga nokamenya cuno munsi ndabikebanuye banuye tuzosubira uwundi munsi nk'uyu nk'aya mango